для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Даша не знаходзіла слоў, каб выказаць удзячнасць гэтай жанчыне, якая ратавала Пецю. Цяпер у яе з'явілася цвёрдая ўпэўненасць, што Петя уратаваны. Яна не думала пра тое, як выбрацца адгэтуль з небяспекі, якая штохвілінна пагражае ўсім ім. Адзін неасцярожны крок, аднучы ёсць і слова і смерць. Нельга ні на секунду забываць пра гэта – Аднак калі яны вярнуліся назад до бальніцы, Саша не вытрымала. Вачамі, позіркам, папрасіла Марыю Сергеевну дазволіць глянуць на яго. Тая дакорліва паківала галавой, але пайшла разам з ёй у хаціну. «Жывы! Жывы!» – хацелася крычаць ад радасці – Саша хутка нахілілася і пацалавала яго ў сухія, гарачыя засмяглыя губы і быццам удыхнула пацалункам сілу. Ранены расплюшчыў вочы. Паглядзеў на яе і прашаптаў без здзіўлення і без радасці: "Саша". Так шэпчуць малыя дзеці слова "мама" калі прачынаюцца на момант і пераконваюцца, што маці сядзіць побач. «Петя! Петя, любы мой!» Марыя Сергеевна прытрымала Сашу за плячо, асцярожна адхіляючы. Ранены раптам паварышыў забінтаванымі рукамі, як бы сціскаючы кулакі, і сказаў са злосці. «Я разбіў яму морду, сеня!» Э, Чуеш, мне трэба было з пісталетам вось так. Ах, гад які! Пальцы Марыі Сергеевны скамячылі Сашыну кофтачку. Урач застыла, чакаючы, можа, ён скажа што-небудзь больш зразумелае пра сына. Але Пятро зморана прашаптаў, што словы песні. Пасею лебяду на берагу сваю. Саша спрытно мыла подраные смердючие больничные простины и думала, что неколи, коли Петя захварыў на запаленне лёгкіх, яна прыйшла да яго ў больніцу і, нягледзячы на забарону галаўрача, сядзела цалюткі дзень. А цяпер Петя у больш цяжкім стане, і яна не можа сядзець пры ім, бо ніхто не павінен ведаць, што ён блізкі ёй чалавек самы блізкі, самы родны. А яшчэ думалася пра Ленку. Як там дачка? Ці вярнуўся Владзімир Іванович? Падышлі два салдаты, сталі за тры крокі і пачалі пільна назіраць, як яна мые. Саша адчула, як халадзее яе спіна. Чаму яны глядзяць так доўга і пільна? што іх зацікавіла. Нарэшце адзін наблізіўся, памачыў руку у мыльнай бруднай пене, правёў ёю Сашы па твары. І абодва весела зарагаталі, здаволеныя недарэчным жартам. Саша ўся задрыжала. О, як хацелася ўзяць намыленую прасціну і пляснуць у адказ яму па твары, як яна ненавідзела іх. Але Саша перамагла сваю нянавісць, падняла галаву, выцерла твар рогам хусткі і прыветліва усміхнулася. О, гот, гот, ухваліў другі старэйшы. падышлі, буйныя слёзы крыўды і абразы закапалі ў карыта у мыльную пену. Абраза, здзек не скончыліся на гэтым. Хутка салдаты прынеслі ёй кучу брудных анучак споднікаў і паказалі жэстамі, каб яна памыла. Яна мыла і праз слёзы не бачыла свету. Але ўсё адразу забылася, як толькі Марыя Сергеевна выйшла з амбулаторыі, несучы ў ручніку гарачы стэрылізатар і паклікала яе. Што ўсе гэтыя крыўды, калі яна зноў убачыць Петю, дапаможа яму, каб ратаваць яго, яна вытрывае ўсё. Аднак у яе доўга дрыжалі рукі, і Марыя Сергеевне прыйшлося чакаць, пакуль яна супакоіцца. Набярыся сілы. У нашых умовах гэта нялёгка, але ў цябе ўмелыя рукі я помню. Я веру тваім рукам, пачнём з малай дозы. Марыя Сергеевна скінула правы рукаў сукенкі і лягла на ложак побач з раненым рука ў руку. Саша моцна пераціснула яе руку, урач пачала вырушыць пальцамі, напаўняючы вену, і адначасова кіравала аперацыяй. «Знайдзі яго вену!» Вось так. Так, так, бачыш, супакоілася. Пачалі, адпускай жгут. Сапраўды. Саша зрабіла ўсё спрытна і ўмела. Кроў урача улілася ў жылы раненага, каб папоўніць страчаную ім кроў і прынесці новыя сілы для змагання са смерцю. Мария Сергеевна вытерла рукавом халата холодный пот за лба и похвалила ассистентку «Малайчина». У вечера зрабили другое переливание, и до Петра вернулась притомность, и он свядомо глянул на новокольный свет, убачил Сашу, сдивился. «Саша?» И покутливо с болем, вспоминаючи нечто, спытал «Где я?» Сашины слезы закапали ему на твар. «Петя, дурненький мой, я тебе все разлумачу, очунивай худшее, ничего дренного не думай». Мария Сергеевна отхилила яе, как выкрастувши хвилину притомности сказать самое головное. «Ты у больницы, мой друг, али ты не ты, разумеешь, ты...» паліцэйскі букаты. Фядос букаты, зразумеў, Так трэба побач немцы. Ледь чутным шэптам ён спытаў: Вы маці сені? Марыя Сергеевна нахілілася над ім ніжэй. Дзе сеня? Там паказаў ён вачамі ў прастор, і і павекі яго апусціліся. Саше хацелася, каб ён зноў звярнуўся да яе, і каб у вачах яго адбілася не толькі здзіўленне, але і радасць. Але ён нібы забыўся на яе, і ёй зрабілася балюча. Абедзве жанчыны напружана чакалі, што ён скажа яшчэ, але ён маўчаў і не расплюшчваў вачэй. Здавалася, заснуў. Марыя Сергеевна кіўнула Сашы, і яны на пальчыках выйшлі з пакоя. У калідоры Саша ўсхліпнула. Марыя Сергеевна моўчкі выцерла ёй вочы марлівай касынкай. «За працу, мой друг!» На другі дзень Саша зноў мыла, дезінфіцыравала ложкі, тумбачкі, посуд. На кульгавым кані завозіла бальнічныя рэчы, у барак МТС, дзе наводзілі парадак іншыя жанчыны. У яе ледзь не выскачыла з сэрца, калі яна ўбачыла, што обер-лейтенант і Марыя Сергеевна пайшлі ў хату, дзе ляжаў Петя. Пасля ўрач расказала. Афіцер сустрэў яе, нечакана праявіў клопат. «О, вы хворая, фрау Марыя, у вас вельмі бледны твар!» Каб не пераконваць яго, што адчувае сябе добрае, надважылася сказаць праўду – Але, пан обер-лейтенант, я адчуваю сябе дрэнна. У мяне цяжка хворыя, раненыя і вельмі мала медыкаментаў. А таму я не толькі ўрач, але і донар. Я пераліла сваю кроў раненаму паліцэйскаму. О! З пачцівым здзіўленнем выгукнуў фон Штуме. Я хачу паглядзець на гэтага героя. Былы начальнік грубы, Але хітры эсэсавец, нябожчык Гюнтер, час ад часу правяраў бальніцу. Гэты чыстюля фон Штума ніколі не заглядываў, між іншым, даўно прапановаў перавесці яе куда-небудзь далей. І он даўно закрыў бы яе зусім, але фельдкамендант з нейкіх палітычных меркаванняў не дазваляе закрываць бальніцу і нават патрабуе адкрыць школу. спалохалася. Раптам Пятро трызнічы скажа што-небудзь лішняе, ці ўбачыць фашысты ў гарачцы кінецца да яго, ці той у яме пачне стагнаць. На шчасце Пятро спаў і паліцай маўчаў. Афон Штуме, адчуўшы пах крыві, зморшчыўся, заткнуў нос, надушанай хусцінкай паспешліва пакінуў хату. Марыя Сергеевна ішла за ім каб пан обер-лейтенант даў мне трохі глюкозы. Я ведаю, вашага медыка яна ёсць. Як бы гэта падмацавала мае сілы. Каб адчапіцца ад яе, ён паабяцаў даць глюкозу. Заадно папярэдзіў, што любіць дакладнасць. Праз два дні бальніца павінна выбрацца з усіх памяшканняў. Пасля обеду, калі Саша зноў мыла бялізну, якую ёй падкінулі іншыя салдаты, на двары бальніцы з'явіўся стары з мокрай кайстрай. Яна пазнала яго. Той сварлівы лодачнік, што перавозіў іх у мінулым годзе і спачатку запрасіў 100 рублёў. Вартавы спыніў яго, і ён выцягнуў з кайстры вялікага ліня – Рыбы прынёс пану начальніку за ласку яго, што човен вярнулі. Мне ж хоць памірай без яго, без чоўна. Во, хачу хаддзякаваць. Фон Штуме выйшаў сам на ганак. Стары пакланіўся яму. Саша чула іх размову, афіцер пільна глядаў кожную рыбіну і гаварыў: "Ты іст хітрый русиш альтерман. Як то? А, дед. О, дед. Их знает, ты помогай партизан. Я, я. Их знает. Мой солдат будет ловить тебя. Их буду вешать раз тебя тут. И он показал на тополю. Да... няхай я пан гаспадзін не сыду з гэтага месца, калі я бачыў іх у вочы партызан гэтых. Вось жа набрахаў нехта на старога чалавека. Васысь набрахаў? Э, кажу, э, нагаварыў хтось на мяне. Які я партызан? Ну, смех ды грэх, мне 80 гадоў. Афіцэр паківаў яму пальцам. Tee als een gietre, schlauw fuchs. Калі офіцер пайшоў, загадаўшы салдату занесці рыбу на кухню, стары накіраваўся да Сашы. Здалёк гукнуў: «Дай маладзічка вады напіцца, га, а то пакуль усцягнуў свае старыя косці на кручу цем патоў выліў. Саша паднесла яму няпоўнае вядро. Ён падняў яго, закрыўся і глуха сказаў у вядро: Саша глянуў адным вокам, ці кіўнула яна: Выбірайся, маладзіца, адгэтуль пакуль ціха, але дадому не ідзі, правал. Каля хутара звернеш са шляху налева ў сасоннік і далей пойдзеш паўз балота. Цябе сустрэнуць. Сказаў паставіў вядро і паклыпаў прэч. Саша ведала законы канспірацыі і ніводным рухам не выдала сябе, але як закрычала сэрца Ленка! Другі дзень лялькевічы хлопцы сядзелі на дарогах, што вялі ад Дняпра да Сожа. Пільнавалі Сашу, каб яна не пайшла дадому і не трапіла ў рукі фашыстаў. Адразу ж, як толькі ў атрад з'явіліся падпольшчыкі з полей, Ленкай і сумным паведамленнем аб гераічнай смерці дзядзькі Аляксея, Уладзімир Іванович папрасіў у дзеда людзей, каб пайсці шукаць Сашу. Капытков недарэчна прабурчаў тады: «Распыляем людзей перад аперацыяй. Уладзіміра Івановича моцна ўзрушанага падзеямі ў вёсцы смерцю Алексея Сафроновича гэта ўзарвала. Вы зноў за народам не бачыце чалавека, аперацыя, каб узняць дух народа, а чалавека, значыцца, можна аддаць у лапы гестапа. Гэта, вы правалілі арганізацыю, а цяпер хочаце апраўдацца у сваю чаргу скіпеў капыткоў, адчувалі правалы і ўцяклі ў лес. Лялькевіч задыхнуўся. Такая абраза. Упершыню ў жыцці ён страціў уладу над сваімі пачуццямі, рука пацягнулася да пісталета. Пілепенка стаў паміж імі. Капыткоў зразумеў, што сказаў лішні і пачаў біць адбой. А прабач, але ты першы пачаў. Ты першы абразіў мяне выйшла так, што я хачу, каб наша сувязная трапіла ў гестапа. Глупства. Капыткоў нерваваўся. Mm-hmm. Цяпер, калі атрад рэарганізоўваўся ў брыгаду, вярнуўся гэты Лялькевіч. Ці не таму, каб заняць месца камісара брыгады. Жыццё капыткова прайшло ў турботах за свае званні і чыны. Акружэнне лічыў ён сапсавала яму кар'еру. Каб выправіць сваё становішча, яму вельмі трэба заняць месца камісара брыгады, А таму ён баяўся Лялькевіча, якога ўсе любілі і паважалі і хацеў хоць як-небудзь прынізіць яго. Лялькевіч сам не здагадваўся аб гэтым. Сказаў дзед, калі яны засталіся адзін на адзін. Владимир Іванович абурыўся яшчэ больш, хітры Пілепенка смяяўся. Ён любіў пакпіць, пасмяяцца з чалавечых слабасцей, без злосці, калі гэта свой чалавек. Ай, не звертай увагі, стары хворы чалавек, пакалечаны вайной, у аснове сваёй ён добры дзядзька, сумленны камуніст, умее пагаварыць з людзьмі. Ты чорт цябе вазьмі, робіся некім э, талстоўцам, усе ў цябе добры, усім даруеш, сказаў сердзіта Лялькевіч. Усім, акрамя фашыстаў і здраднікаў, адпарыраваў Макар. Ты дасі мне людзей, ці я пайду сам. А, бог мой, як табе не сорамна, бяры сваіх хлопцаў да жору з яго яснавіцамі і ляці ва ўся канцы свету. А крыху пазней з хлапечай цікаўнасцю сяброўскай шчырасцю Макар спытаў. Скажы, табе вельмі дарагая гэта жанчына. Мне дорог чалавек, зноў такі ўзлаваўся Лялькевіч. Лялькевіч. Цяпер ён ляжаў пад разгалістым дубам на краі балота, трохі заспакоены, успамінаў гэтую сутычку і папракаў сябе за лішнюю раздражнёнасць. Безумоўна, правал арганізацыі уразіў яго больш, чым любога іншага. Але нельга не згадзіцца з Макарам і з самімі падпольшчыкамі, што фінал іх дзейнасці даволі шчаслівы. Правесці амаль усіх людзей у атрад гэта перамога, а не паражэнне. І запытанне Макара ён дарымна ўзлаваўся. Але Саша вельмі дарагі яму чалавек, як таварыш па барацьбе, як друг і навошта хавацца, як жанчына. У спакойных абставінах ён і Макару не пасаромеўся прызнацца, што кахае яе глыбока, шчыра і цяпер ужо безумоўна безнадзейна – Ён ляжаў, выцягнуўшыся, адпачываючы пасля бяссоннай ночы верхавой язды, ад якой адвык. Недалёка ў кустах фыркалі іх коні, а на дубе сядзеў данік, назіраў за дарогай. даследчыкі яшчэ учора ўстанавілі, што Саша наведалася ў заполле, пераначавала там, пайшла назад і ў мястэчку затрымалася ў бальніцы. Толя кустар з заракі нават бачыў яе ў бінокль, яна мыла бялізну, але папярэдзіць яе ніяк не змаглі. Побач былі немцы. Пакуль Нарэшце сёння не знайшлі старога дняпроўскага рыбака, дзеда кліма, які неаднойчы памагаў партызанам. Цяпер чакалі Сашу ў пэўным месцы, але з перасцярогай. А калі яе не выпусцяць, затрымаюць, думаў Лялькевіч. Ад думкі такой ныла сэрца. Ён падскочыў, калі пачуў радасны крык Данілы. Ідзе? Хто? Хто? Саша! Глядзі добра, яна! Данік хвіліну маўчаў, потым выкрыкнуў. Так і ёсць! Што? Хвост! Які хвост? Ну, нехта ідзе за ёю э, назіркам. Можа, нашы? Не, не-не-не, не падобна. Лялькевіч не, не, не, не схаваўся ў лазняку, не зводзячы вачэй з хлопца, якога ледзь можна было прыкмеціць у густым галлі дуба. Данік ідзе? Бяжыць, а той схаваўся ў кустах. Злазь, хадзем насустрач. Чакайце, чакайце, з... а, здаецца, нашы ідуць за тым. Лялькевіч з палёгкай уздыхнуў. Магчыма, фон Штуме не звярнуў бы на Сашу больш увагі, каб яна дапамагла ўрачу перасяліць хворых, а потым аднойчы раніцой спакойна пайшла дадому. Але калі фрау Марыя сказала, што памочніца яе засумавала пад адцце і хоча пайсці, просіць пропуск, каб яе больш не затрымлівалі, гэта яго настярожыла так нечакана, пад вечар пайсці ў няблізкую дарогу праз лес, балота, партызанскую зону. Ён выклікаў начальніка паліцыі і загадаў: "Няхай адзін з агентаў прасочыць, куды пойдзе гэтая маладая жанчына". нашу перавезлі цераз дняпро на паліцэйскай лодцы. Каб не выдаць сваёй вялікай усхваляванасці, яна жартавала з маладымі паліцаямі, сярод якіх быў і яе праваднік. Ён схаваўся ў кустах і пайшоў следам за ёй. Саша не бачыла яго, а ён не бачыў, што за ім гэтак жа назіркам ідуць тры партызанскія разведчыкі, дужыя хлопцы – на краі балота, яны скруцілі яго без адзінага гуку. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.